Bigarren kalakaino Euskarazko lehen aurtzaruaren hilabetia errobiko lugalde ere moan gurekin Ione Josie Euskara Teknikaria eta Josian Libie Lajesoroko urraska aurtzain egiko zuzendaria. Egunon bier? Egunon. Kalakaino, bigarren eh, aldikotz egiten dira, bon, programa ipatuko dugu elkarrezketa honen eh, bururatzen, baina pixkat uh, kuadroaren finkatzeko, Kalakaino zer da zel bururekin egiten da? Bai, Kalakaino sortu zen jaz, uh, berez, um, errobi lujalde ere muko iru zerbitzuren artian, Euskara zerbitzua, kultur zerbitzua eta uh, lehen aurtsaroko zerbitzua. Gure esedea zen, uh, eh, nun gure ere ziren aurtzaindegietan Euskara sartzea edo eh, eta kultura. Uh, jakinez bagenituela hainbat aurtzaindegi lea edo dispositibo baten baitan eta Euskarazko agera bat proposatu nahian. Iduritzen zitzaigun, piskat zerbait gehiago ere ekarri behar zitzaiela uh, ala nola, moa ipatuko dugu gero, baina eh, ba, beste molde bateko formakuntzak aurtzain entzako, sensibilizazio tailerak, piska dinamika bat sortu nahi genuen, lehen aurtzaroaren inguruan, Euskaraz zentralitatean emanez, eta uh, ene kulturzerbitzuko lankidearen zat, bizta kultura ere, eta Euskal kultura, saharaziz, aurtzain degietan. Gaur egun uh, eh, errobiko lujaldean, eh, zonbat aur zonbat aur, uh, eh, dakiko zertaz mintzo <laughs> bera? Bai. Ronduan, gauzak mugitu baitira azken urteetan, uh, mikro aur bat zuzortu baitira nartian. gaur egun bat ditugu uh, sortzi uh, aur kolektibuko aur bi mikro aur zaindegi eta man bat. Eh, horrek uh, gana hitu, nahiz kalkulatzen zonbat hau, uh, <laughs> zaila da, uste dut mhm. irure pasa direla, baina uh, Josianek uh, eranen daut berba gehiago. Oroak baditugu berreun eta zazpi leku. Uh, leku eran nahi baitu, uh, lekuak badirela, baina badira familia gehiago. Eh, Horrak eta familiak ez baitira egunero, haste osoan etortzen. Hori da, eh, kukrosu modu uh, gure Em, aurten eh, beriziki mm, nahi izan duzu azpimahatu, ba, direla aurzaindegi batzu lea dispositiboan eh, sartu direnak, e, learen modelo desberdinak aipatuko ditugu. Baina, zurekin, Josian Libie e, zuen aurzaindegian, biskak bat e, dezagun, Euskara, Euskarak ze leku du, nola funtzionatzen duzu? Ze eredua da zuena, gero besteak besteak uh, zehaztuko ditugu, baina uh, eh, lage soroan uh, zer ditzen duzu? Uh, lage soroan adibidez, aurra inguramen uh, elebidun batean ikust, efen, bizit, bizida, eta zer nahi du egan, modelo hori, ze eta uh, langile batzuk uh, mintzatzen euh, da, eta beste, uh, beste erdi langileek frantsesez mintzatzen da. Erreferentzia uh, izaiten gira uh, izkuntzan. du, aurbako txak, euh, Entzuten dura, hor eh, bako txari, mintzo zaiola frantzesez eta euskaraz momentuaren arabera? Bai, bai, bai. Bi persona uh, e, bai. fean, uh, e, ikusten aldu, uh, e, bi langile, eta bat frantzesez eta bestea euskaraz. Ta, Langile bat beti euskaraz aukorrekin eta bestea? Hala, bai, bon, hori da. Untsor behitu dut, <laughs> adas. eh, ori... Eta burrasuek hastapenetik bat, bat zekiten uh, nola funktuzionatzen da eta eh, be, eh, ez da autatua, be, eh, hola gure bizia da eskuara eta frantsesez bizkuntzetan mintzatzen gira. Mm -hmm. Hala, sartu ziste, eh? ze uh, lehan, Elburua da, mm, B, B da gorena eskuararen aldetik. Elburuan da urtez urte joitia hortarat edo ikusiz denbora bat behar da? Ah, Elburua ez da hor momentukotz. Eh, guk eh, astapen duela urte bat eh, lortu dugu label C. Eta ezin dugu edo behar dugu formakuntza eman beste lankile E, maila ukaitea, zeren eta badira... Euh, Asta penetik, uh, bat ukaitea euh, euh, bost urte hor duan ala, formakuntza, e epek proposatzen du, eta ala, astero, hiru ir, kurtsuan, eta ez da errez, ez da baina, ala, astapenetik eh, hola ego, egoiten gira. Mm -hmm. Ione Josie, galenen dauzo tipi bat, hala, bai. ABC, pixka bai. bat, laburki, ala, ipatzen ditugu aste-astetik. bai, ondan, justu, berbada errepikatzeko edo mm, horretarazteko guretzako uh, lehen aurtzaroa hizkuntza politikaren ikuspegitik zinez, estrategikoa den uh, arlo bat da, transmisioa, uh, baitakigu etxeko, uh, etxeko transmisioa eta pixkat eten dela, eta hortik sortu zen uh, lea dispositibo hori, uh, Euskaren erakunde publikoak sortu dispositibo bat da, kafa eta emezaren uh, eh, lankidetzarekin, eta beraz proposatzen zaie dispositibo hori, gero tokiko elkargo edo, bon, gure orain gaur egun Euskal Irigune elkargoari eta hortan sartu ginen guk hiru label dira, eh, lena A, horrek egin nahi baitu, langile guziak eskaldunak direla, eta burasuek hautatzen dutela, aujarekin zoin izkuntzetan mintzatu behar den. Eh, hautatzen bat dute euskara, ba, langile guziak euskaraz mintzatu beharko dute aurrekin. Bigarren labela, uh, ba, B labela da, eta B liteke murgiltze uh, eredua. Eh, oakua, luma diren bezala, do xokotipi angelun. Eh, hau da, ba, burasuek ba, badakite eta euskaraz eginen dela horrekin. Eta, zain degen ikastola, biskat... Hori diteke. <laughs> Eh, bai. Eta irugarrena genuke beraz lagesorokoa, eh, eta ez bakrek lagesoran, gure ere moan gehienek autu baitute, baita itxasuk ere eta uh, ustaritzek eta hangoitzek ere. Hau da, langilen erdia euskalduna da, beste erdia erdalduna. Hor, hor burasuek ez dute teusautatzen, hori esplikatzen zuen mhm. Josianak. Uh, erraten zaie, bezure aurrak, entzuen den ditu, bizkuntzak betan. Uh, horrek ere esplikatuko digu behar bada antolaketan duen uh, eragina, horrek egin nahi baitu, aurrekin sistematiko kiukaren dugula euskarazko erreferente bat eta erdarazko erreferente bat. Horiek dira, irula mhm. belak. Mhm. Jaraiduz, zuen modeloan, ze modeloan, lagas eh, auk batek eh, Euskara ezpalimadu ba, bat, bateren zuten etxean edo la, ala ere, auk zain bai, ukanen dola, lehen kontaktu bat? Mm, bai, bai, bai. pasatzen da? Eta eh, hori buruz, uh, lekukutasun eh, izanen naiz ostegunean, kalakaino denboran, maini guruan, zaren eta hainitz uh, sorpresa, dute, zaren eta ukaiten dute, zaren eta ikusten dute aurrek adibidez momentu batean erranen dugu eh, noiz behar du sekatu bere dudua, edo esan zure paltoa, edo zure belokia, eta aurrak sekatzen ari da bere jantziak, mm badu, eta ulertzen du gure hizkuntza eh, segur. Eta burrasuek, ah, me il kompran le bask, <laughs> eta bai, egun eroen zuten du eh, gure haurtzen digian, eta hori importantea da iraitea eta aipatzea ere aurrekin, mm -hmm. ere bai. Adin hortan, uh, fite ikasten egiten dute eh, Eta bai, be, arrapatzen dituzte uh, eh, izkuntzak frantzisez eta eskoara zere mm. bai, normala da, eta erresagoa da arentzat. Orduan, ala, sistema hor, eh, ze uh, sisteman nik uste dut lehen urratxaren zat importantea da izaitea hortzantigi osoak euskal Bai. Mhm. Eta dispositibo hortan sartzeko, zuek, eh, ze egin behar izan duzue, gauza batzu lan duditu zue bereziki, eh, gauza batzu plantan ez lehen ez zirenak egiten? Eta bai, bai, bada enkaiede de <laughs> ez da pizuan, baina normala da uh, guk nik behar dut antolatu euh, egutegian adibidez, euh, ah, noiz euh, eta nork izaiten da astapenetik eta egunean zehar mm. nola bi izkuntzetan langile behar dut ukan. Abai, hori ah, antolaketa aldatzen da. Eta, hori da. Ah. Eta adibidez beste gauzak, be, uh, eh, errosten bali madugu eh, liburuak, be, liburuak, eta francesko liburuak ere, bai, eh, musika, gauzak, eta formakuntza ere, bai, orduan, uh, <laughs> behar, ba, fen, jone, haipatuko du, badira formakuntza batzuk, jaz adibidez horrekaekin, uh, urte hontan dantzarekin, eta importantea da ere, langilearen artean, beste mm. aurtzantegitik, topaketa izaitea. Mhm. Bueno, es, ala, yo ne... <laughs> pilota... <laughs> pilota... Yo ne, pilota... Yo laguntza ekartzen da... Ba, yo eh, La lortu haintzin... Ejane, eh, nuke orten... Uh, eh, mazazpiko orte ondarean... errobin iruk lortu dute... Uh, Aimat urte ondotik la bela... bat bete behar da... Karguka hier horretan... badituzu dituzu langilen formakuntzak... Bistan dena langileak ez badira euskaldunak eta nahi batuko zela bela edo arabela uh, eh, eskaini behar dira du. Horrek suposatzen du, uh, be bat maila lortu behar dutela, Arduan, egiten dira mailakatu lehenago, gero proposatzen zaie edo formakuntza klasikoa iroren ez hastian, edo uh, berrikitan sortu diren uh, formakuntzak, sehila betekoak, uh, intentsiboak direnak, mm-hmm. Eh, kasua da, dibidez, gaur egun badugu eh, ustalitzeko langile bat eh, segitzen duena formakuntza hori, eta jangoitzen ere bai, moazki behiak dira horiek. Eta gero dokumentuak ere Euskal duntzen dira, seinaretika, seinaletika, beraz badak laguntza hori, eta ba, hori da egunerokoan labela lortu arte. Labela lortzen da kargukaier hori betetzerakoan. Eh, behar da, aipatzen baitzen nuen horika eta erirari, piskar lotura inen dut kalakainoaren erburuekin, uh, eh, eh, kalakainok zuen hori, uh, eh, sede hori xaretu, elkartopak eta hori, eta dibidez formakuntza arloan, ere beste zerbait ekarri murgiltzean, Euskara utxean, baina uh, Euskara ikastea etzen formakuntza bat, beraz jaz horrekarekin egin zirkoa, aurten uh, elidalerekin, dantzaren inguruan eta eh, egiten dugu. Ba, bai. Mm Importantea da gurentzat formakuntza, e, bai, ba, segur, eh, maila ukaitea, baina gehiago da gure aurtzandegian eta kanpoan ere e, erabiltzea hizkuntza. E, Orduan mhm. horregatik mm gehiago, <laughs> espero dugu ukaitea, me, hala, Burrasuekin, nola pasatzen da, autu hori egin duzularik, ba, kargukai erogen esekitzea eta plantan ezartzea olako sistema bat, horrekin egeferente sistema bat, nola hartu dute? Bo, egia da, e, e, lehenik, be, auzoaren hartzararen, hauzoaren da. Orduan, bai. larri eh, eh, bai, nahi dute leku bat gure aurtantegia eta kitio. Gero, guk aipatzen dugu eta astapenetik adibidez uh, izen emaiteko fitxan, ebe, bi izkuntzetan eh, ikusten dituzte. Orduan izena, deitura, uh, uh, sortasun eguna, eta ah, me zer da hori zergatik uh, uh, fitxa hori bi izkuntzetan, ah, eta gure sistema bi izkuntzetan, eta eta simpleki sartzen uh, dute uh, uh, uh, lehenago eskuaraz egiten zen, urtzen digi hortan, ara ere? Bai, bai, bai. Baina netzen hain beste formalizatua? Hala, eta labilizazio hori gabe, eta uste dut ere serioski hartzen dituzte burasuek. Forma hori, eh, labilizazio, e, mm. label hori ekin, bai. Zai, mm, Bai, bai, eh. bai, bai. Eta gero ere ukan ginuen laguntza ere uh, proiektuare, proiektua bi izkuntzetan izaiten da, eta ala, pizua da lana hori eta laguntza ukan eh, genuen. Mm Orduan importantea da ere bai hori. Mm -hmm. Zure lekukotasuna, ez zuen esperientzia kondatuko duzure, kalakaino, eh, kalakainoren programan edo kalakainoren itzorduetan. E, eh, Ione, jabai patzen aldauk zu, Mintzaldi hori, lehenik behar, mai inguru hori, nola pastuko den? Bai, orduan, ma, mintzaldia martxoaren amabostean izanen da, itxasuko leku honean aurtzain degian, zazpitan. Eh, berba horreita daziko dut, aurtengo bigarren helburua zen, ala ere zoriontzea, hainbat urte ondotik, eh, hainbat urte erraiten baitut, zela bela lortu betartean, lortzeko behar dituzu langileak formatu, eta horrek denbora hartzen du, ezin baititutu denak betan igori. Beraz, bon, bat zuen dako, psikat luze uh, jotzen du, uh, bidean izate horrek. Mhm. Beraz, uh, eh, zorion du, nahi genituen, uh, nahi jatsu eta itxasuko hor zain iluek uh, iruek labela lortu baitute. Eh, hortako uh, leku honean ginen dugu aurten uh, main ingurua. Hor, uh, eh, jazere ginen main inguru behar dintxoa, uh, bizik interesgarria izan zen, buraso eta ba ba, gomitatu ditugu beraz joana itzaina ortofonista dena, areka aipatuko ditugu digu, uh, zinez telebitasun goiztiaren uh, eta zer jokatzen da hor baten buruan uh, adintipi horretan. Gero Josianak beraz la esperientzia ere aurkeztuko digu. Eta um, ehm, irugarrenik sana ere hori zanen dugu. Inpartantea eduritzen baitzitza egun ere, uh, burasuek ere, uh, eh, erdaldunak izanik ere, ba, eta euskaldunak biztanena, badutela dutela jol bat hortan uh, la, la, laguntzeko eta aurrei ere um, ehm, euskarerikiko duten atxikimendu hori erakutsiz, ba horrak pixkat ere lotzeko gehiago. Mhm. Beraz, hori izanen da main ingurua. Uh, eh, Boteak, imerda, kalakain horrekin... Uh, eh, Uh, eh, afet, lau publiko ditugula eta gertakari desberdinak. Uh, gure sedea zen, zako zerbait proposatzea, eta hortara heldu da, uh, aurten um, ofiliuteat kompainiarekin pum koboa ikusgarria eskaintzen dugu aurtzain egik guzietan. Uh, bigarrenik uh, uh, ekintzak baditugu, beraz main ingurua ama bostian, baina badugu ere martxoaren amarauan um, kiman uh, ajeragunean, kanbon, zera maialen alfarorekin zofro musikala buraso, hor buraso taileja. Mhm. Eta jokako jo martxoaren amazazpian itxasun, amajak eta erditan, erriko etxan. Beraz, horiek dira burasuei irekitzen ditu eskeniko dizkiegunak. Eta aur zainen entzat ere bai bada zerbait? Bai, aur zainen bat dugu beraz uh, batetik uh, eh, ipatu dugun uh, formakuntza hori, elirarekin, hori, iru, iru goizez, iru astazken goizez. Dantza, beraz? Alor, dantza, dantza eta musika alburua da, aurrekin kantatzen dituzten uh, kantuetatik abiatuz, uh, ikastea, mugitzea, espazio okupatzen eta bar. Eta badugu bestalde ere uh, tailer bat, telp tailer bat, uh, eh, sensibilizazioa uh, eh, sanairerekin ogoian. uh, eta bai, azken publikoa etxeko aurzainak baititugu anzten, uh, badugu ere jokako jo ikusgarria uh, martxoen zazpian, bakarrik etxeko aurzainen dako. Eta etxeko aurzainak ere gomit uh, mintzaldirat? Ah, bai, denetara. Hala, denetara tori. Hala. Mm. Bukatzeko, justu, jone Ruzia, aipatu duduku badirela hiru haurtzaindegi pasatuak direnak, labalizatuak direnak, badira gehiago bidean direnak? Bai, baditugu beste hiru bidean, uh, ustaritzeko uhaska, eh, uhaska alkartiak hiru haurtzaindegi baititu, beraz bik labela lortutenak, jatsuta nahezorok, eta hirugarrena bidean, ustaritze, gero badugu ahangoitzeko laminak haurtzaindegia, eta eh, hirugarrena garrena kanboko uh, <laughs> penprenel aurtzain degia. Uh, beste bat ere hor uh, behar badabidean uh, fitesko. Ederki, ba hortan bukatuko dugu. Jone Josie, beraz eh, Ejobi Lujaldeko Euskara Teknikaria eta Josian Libie Lajesoroko urraska hor zaindegiko zuzendaria, mileskar gure ganatienik, eta pasaigunan.